Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի զինված ուժերի համարժեք գործողություններից հետո ադրբեջանցիները կրել են մարդկային եւ նյութական զգալի կորուստներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ելույթը ՄԱԿ-ի ամբիոնից կարևոր ուղեր ձեր միջազգային հանրությանը։ Երթման արարողություն Արցախի պետական համասարանում։ Շուշիի արհեստագործական ուսումնարանն արդեն 70 սովորող ունի։ Այսօր տարեցների միջազգային օրն է։ Եվրախորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավորը դատապարտել է Ադրբեջանի բռնի գործողությունները։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Սեպտեմբերի 30-ին եւ հոկտեմբերի 1-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ ականանետներից ու նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Վերանշված զինատեսակներից բացի հայկական դիրքերի ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև TR-107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Ադրբեջանն ունի 11-12 զոհ, որոնց անունները ճշգրտված են Պաշտպանության բանակի կողմից, եւ մոտ նույնքան զոհ, որոնց անունները ճշգրտման փուլում են։ Այս մասին Արցախի ազգային ժողովում հայտարարել է Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը։ Այս առընչությամբ ԼՂՀ վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Բացի մարդկային կորուստներից ադրբեջանցիները կրել են նաև նյութական զգալի կորուստներ, քանի որ մի քանի հենակետեր եւ զորանոցներ են ոչնչացվել մեր կողմից իրենց զինտեխնիկայով հանդերձ։ Կարծում եմ ակնհայտ է, որ Տավուշի բնակիչների եւ Արցախի հանրապետության զինվորների վրա հարձակումները Բաքուն չի մարսել։ Մենք հակառակորդին կստիպենք հրաժարվել ուժի կիրառման մտադրություններից, Այս մասին Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Բոլինկինի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նա ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական ուժերի շփման գծում ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նշել է, որ վերջին օրերին ադրբեջանական կողմից իրադրության հետևողական սրման, մեծ դրամաչափի զինատեսակների, մասնավորապես հրետանուկ իրարման, խաղաղ բնակավայրերի հրետակոծման պայմաններում Հայաստանի զինված ուժերին եւ Արցախի պաշտպանական բանակին այլ բան չի մնում, քան դիմելու ռազմական եւ ռազմաքաղաքական այնպիսի գործողությունների, որոնք հակառակորդին կստիպեն հրաժարվել ուժի կիրառման մտադրություններից, կթոթափեն անպատժելիության եւ սեփական գերազանցության պատրանքը եւ նրան կվերադարձնեն խաղաղ բանակցային սեղանի շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանն անդրադարձել է ՄԱԿ-ի ամբիոնից Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ելույթը ՄԱԿ-ի ամբիոնից կարևոր ուղերձ էր միջազգային հանրությանը։ Այն կարևոր էր ոչ միայն բովանդակությամբ, այլ նաև այն հանգամանքով, որ հնչում է իրոք աննախադեպ լարվածության պայմաններում, որը տիրում է Արցախի եւ Հայաստանի սահմաններին։ Ելույթը հստակ արտահայտում է հայկական կողմի դիրքորոշումը ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ եւ նշում թե ով է հիմնական պատասխանատուն ստեղծված իրավիճակի համար։ Իսկ հիմնական պատասխանատունը իհարկե Ադրբեջանն է, որը վաղուց ի վեր որթեգրել է բանակցային գործընթացը խոչընդոտելու եւ փակուղի տանելու քաղաքականությունը։ Հայաստանի նախագահն իր ելույթում ուղակի արցանագրել է փաստը, այն, որ ադրբեջանական կողմի ցանկացած ոտնձգության պետք է տալ ոչ թե համաչափ, այլ արժանի պատասխան, քանզի մեր վերջին տարիների դառը փորձը վկայում է, որ Ադրբեջանը այլևս ունակ չէ հասկանալ բանական լեզուն եւ միակ պատասխանը, որ նա կարող է ընկալել, դա բանակի կողմից ձեռնարկվող համապատասխան քայլերն են։ Ես կարծում եմ, որ այս խնդիրը չունի այլ լուծում, քան խաղաղ բանակցային ճանապարհով, եւ մենք պետք է բոլոր ջանքերը գործադրենք, որպեսզի կարողանանք վերադարձնել խնդիրը խաղաղ բանակցությունների հուն։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանում տեղի է ունեցել առաջին կուրսեցիների երթման արարողությունը, որին ներկային ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Մինչ միջոցառումը ներկաները ցաղիկներ են դրել Արցախյան ազատամարտում Մայրբուհիս զոհված ուսանողների հիշատակը հավերժացնող հուշակարին, որի մոտ էլ անցկացվեց առաջին կուրսեցիների երթման արարողությունը։ Ազգային ժողովի նախագահը ողջունելով ներկաներին կարևորել է օրվա խորհուրդը։ Մեր երկրի զարգացման համար այլ ընտրանք չունենք։ Մենք կարիք ունենք երիտասարդ, գիտելիքներով զինված երիտասարդների, որոնք ոչ միայն Արցախի պետական համասարանի տված գիտելիքների պաշարն են յուրացնելու, այլ նաև այն, ինչ կա համաշխարհային գիտության մեջ։ Այսօր շատ խորհրդանշական իրադարձություն է տեղ ունենում Արցախի պետական համալսարանում եւ կարծում եմ դրա իմաստը պետք է ընտրել հենց այս շենքի ներսում տարիներ շարունակ եւ դեզանից առաջ սերունդների ուսումնառության մեջ։ Մեր երկրի իշխանությունները իրենց ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են պահում կրթության, գիտության ներկայացված հարցերը եւ հատկապես այն, ինչ որ վերաբերում է մեր երիտասարդ ուսանողներին գիտելիքներով զինելու, նրանց համար ուսման որակյալ պայմաններ ապահովելու։ Ներկաներին ողջունի եւ շնորհավորանքի խոսքի ասել ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը տարես տարին բարելավում են պայմանները, հատկապես այն առումով, որ Արցախի մայր համասարանը բազմամնույթ կապեր է ստեղծում ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ արտերկրի մի շարք բուրերի հետ։ Իսկ համագործակցության շրջանակներում հասկանալի է, որ որպես ուսանողներ դուք կարողանալու եք նաև ընդօրինակել առաջավոր փորձը, կարծիքներ փոխանակել։ Շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ բարի երբ, ցանկանում եմ, որ այն ինչ որ այսօր ձեր երկման տեքստում կա, որպեսզի դուք կարողանաք ոչ միայն այս տարիներին, այլ ընդհանրապես։ Եվ առաջին հերթին դուք ձևավորվեք որպես մեր պետության արժանի քաղաքացիներ։ Այսօրվա խորհուրդը տարիների պատմություն ունի։ Սա մեր կրթօջախի լավագույն ավանդույթներից մեկն է եւ բոլորս հավաքվել ենք նշանավորելու առաջին կուրսեցիների մուտքն Արցախի մայր բու, ասել է ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը։ Դուգլաս Մայքլուրեր Ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 7-ից Շուշիում գործող Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանն արդեն 70 սովորող ունի։ Ըստ ուսումնարանի գործադիր տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանի, սովորողների մեծամասնությունը նախընտրել է հարդարման եւ շինարարական աշխատանքների իրականացում մասնագիտությունը, ինչը ըստ նրա պայմանավորված է հանրապետությունում ընթացող շինարարական աշխատանքների ակտիվությամբ։ Այժմ ուսումնարանում 5 մասնագիտություններից ընդունելությունը կազմակերպվում է 3 մասնագիտությունների գծով, իսկ մյուս երկուսի ուսուցումը սովորողների համալրմանը զուգահեռ կիրականացվի հաջորդ ուսումնական տարվանից։ Այսօր դարեցների միջազգային օրն է։ Այն իր պաշտոնական ձևակերպումն է ստացել 1990 թվականի դեկտեմբերի 14-ին։ Այսօր տարեցներն ունեն եւ նյութական, եւ սոցիալական հոգեբանական բազմաթիվ կարիքներ, որոնք պայմանավորված են նրանց տարիքային առանձնահատկություններով։ Այս առումով կրկնակի եւ բազմակի մեծանում է նրանց խոցելիության աստիճանը։ Տարեսների նկատմամբ հոգացությունն ամբողջ հասարակության ու հատկապես երիտասարդության խնդիրն է։ Այս կարծիքին է Արցախի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական աջակցության բաժնի վարիչ Սամվել Իսրայելյանը։ Ընդհանրապես նախարարությունը տարիցների նկատմամբ իր աշխատանքների բնույթը ոչ թե օրվա առիթով է ներկայացնում, այլ տարվա ողջ ընթացքում նրանք միշտապես գտնվում են մեր ուշադրության կենտրոնում, այդ են վկայում այն թերևս 2015 թվականին ներդրված նոր ծրագրերը, որոնք միտված են հաշմանդամների միայնակ տարիցների սպասարկմանը Ավանդաբար հայ իրականության մեջ ծերերը մեծարվել են, ապրել առանձնակի ուշադրության ու հարգանքի մտնոլորտում։ Այսօր տարեցներից շատերն ապրում են ցաներ պայմաններում, առավել հաճախ միայնակ։ Սակայն ԼՂՀ կառավարության նոր օրենքի համաձայն այսօր արդեն ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ նաև շրջաններում միայնակ ծերերն ունեն խնամակալ։ 2015 թվականի հունվարի 1-ից տնային սպասարկման կենտրոն հիմնարկը իր գործունեությունը լայնել է նաև շրջկենտրոններում, այսինքն ներկայդրության շրջկենտրոններում գտնվող միայնակ տարեցները գտնվում են խնամքի եւ սպասարկման շրջանակներում, ինչը նույնպես ողջունելի է եւ նորություն է այս բոլոր ծրագրերը իրականացում են նախարարության աջակցությամբ եւ կողմից Ծննդով Մարտունու շրջանի Մուշկապատ գյուղից 90-ամյա Սերգեյ Ուլուբաբյանը 4-րդ տարին է ինչ մնում է Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում։ Նա իր գոհունակությունը հայտնեց խնամակալներից։ Ամբողջ կոլեկտիվը իրեն կավալերնալի կավալության ապարատի բոլոր աշխատում այս չաշխաշովոր աշխատումը լի մեզ համար սորպ էր համարում էր աշխատողները բոլորը պարտավոր են որպեսի սորպության բնդուն ենք մեր տունին ծերնածը Շարունակ մենք լրատվությունը Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնաշողովի Եվրոպայի պահպանողականների եւ ռեֆորմիստների խմբի համակարգող դոկտոր Չարլզ Թենոքն առաջնային հարցադրում է հղել Եվրոպական հանձնաշողովի բարձր ներկայացուցչին եւ փոխնախագահին Հարավային Կովկասում վերջերս տեղի ունեցող ռազմական սրված իրավիճակի մասին։ Բռնությունները հանգեցրել են 3 հայ քաղաքացիների մահվան եւ ընդլայնվելով մինչեւ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գից երկու կողմից արձանագրել են զինվորների մահվան դեպքեր։ Չարլզ Թեննոկով, նաև Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ կազմակերպության խորհրդատվական խմբի անդամ է, ընդգծել է սեպտեմբերի 26-ին հրապարակված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի թարմացված առաջարկի կարևորությունը։ Ըստ այդ առաջարկի ԵԱՀԿ-յում մեխանիզմներ պետք է հաստատվեն շփման գծում հրադադարի խախտումները բացահայտելու նպատակով։ Պատգամավորի կարծիքով այս նախաձեռնությունը թույլ կտա հստակ հասկանալ, թե որ կողմն է խախտում 1994 թվականին հաստատված հրադադարը։ Ֆրանսիան բոլոր շահագրգիռ կողմերին կոչ է անում հետևել, որպեսի հայ-ադրբեջանական սահմանին որևէ միջադեպ այլևս չլինի։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում ելույթից հետո տված Մամուլի Ասուլիսի ժամանակ ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը։ Պատասխանելով Հայաստանի սահմաններին Ադրբեջանի իրականացրած ագրեսիայի վերջին դեպքերին նա նշել է, որ Փարիզը պատասխանատվություն է զգում, քանի որ Ֆրանսիան այն կառույցի համանախագահներից է, որի նպատակը այդ հակամարտությանը լուծում գտնելն է։ Այդ պատճառով մենք խնդրում ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերին հետևել, որպեսզի սահմանին այլևս միջադեպեր չլինեն, եւ մենք ջանքեր ենք գործադրում մեր միջնորդությունը շարունակելու համար։ Դու գիտեք, որ վերջերս ես այցելեցի Հայաստան եւ Ադրբեջան, որպեսզի ասեմ այս նույն բանը, որպեսզի մենք կարողանանք կայուն լուծում գտնել այս հակամարտությանը, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Եվրոպական հանձնաշողովը պարտավոր է արձագանքել Ադրբեջանի գործողություններին։ Դրանք արվում են Հայաստանին սադրելու համար։ Սա ցանկացած բանակցային գործընթաց խափանելու միջոց է։ Այս մասին հայտարարել է Եվրախորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավոր Միշել Ռևազին, անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից հրադադարի շարունակական խախտման դեպքերին։ Ես ցնցված եմ նման բռնությունից։ Սա անընդունելի է։ Կոչ եմ անում Եվրոպական հանձնաշահովին դատապարտել Ադրբեջանի բռնի գործողությունները եւ պատժամիջոցներ կիրառել նրանց նկատմամբ։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոն Յուրի Ջորկայևը ժամանել է Հայաստան, որտեղ նա կմասնակցի Երևանյան առաջին կիսամարաթոնին։ Նախ եւ առաջ ես հրավերեի ստացել մեզ չեմպիոնից Ռոբերտ Էմմյանից։ Ուզում եմ իմ ներկայությամբ հաջուկ պատճառել առաջին հերթին հանդիսատեսին եւ հայ ժողովրդին, ինչպես նաեւ Հայաստանի ատլետիկայի ֆեդերացիային եւ մեր չեմպիոնին։ Հայաստանում իմ նկատմամբ միշտ ջերմ են եղել եւ հյուրընկալ, ասել է աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոնը։ եվ Ֆիդեն հրապարակել է հոկտեմբերի լավագույն շախմատիստների վարկանշային աղյուսակը։ Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արունյանն առաջադիմել է 4 աստիճանով եւ այժմ 7-րդն է։ Նախորդ ամսվա համեմատ Հայաստանի ուժեղագույն շախմատիստը վաստակել է լրացուցիչ 19 միավոր վարկանիշը հասցնելով 2784-ի։ Աղյուսակը գլխավորում է աշխարհի չեմպիոն նորվեգացի Մագնուս Կարսենը 2850 միավոր եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ վարկյանում 2-ից 5, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարև մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 17, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։